Irailak hogeita mar gaur astelena eta hau berrion albistegia duzue, berrio zar irratiaren albiste mankizuna. Sabi, lasa aradarreko nafarrako koordinatzoile berria aukeratu dute. Xabilasa berriozarko alkatea koordinatzaile berria izan da aukeratua botoen neuneko larogita zazpiarekin. Larun batean Nafarrako aralarrek herrialdeko konferentzia politikoa egin zuen bertan, Xabilasa berriozarko alkatea eta parlamentaria aukeratu dute koordinatzaile gisa. Ponentzia politikoa onartzearekin batera, zuzendaritza berria ere aukeratu dute. Honako beste amar lagun aukeratuak izan dira, Aritz, Romero, Pablo Azkona, Ana Barrena, Maite Iturre, Zut Plutoia Toral, Floren Luki, Asun Fernandez de Garaialde, etor Larraia eta azkenik Pedro Uarte. Txolin, ludoteka berriro martxan. Baixabi, ludotekako udal zerbitzua martxan izango dugu berriro ere urriaren batean hasiko da kurtso herria hori dela eta kurtso hasierako jaia antolatu dute joku, animazio eta askaria zalaitutako jaia zuzenki kamira izeneko kooperatiba izango da, zerbitzua hau gestionatuko duena aurten aldaketak egon dira ordu izkotetan doaineko zerbitzua ezateari utziko dio ludotekak orain bost euro pagatu beharko da, iruilabe hilabetero ordutegiei erreparatuz bostez lau egunez zireki eta egongo da ludoteka astelenetik ostiralera esan degun bezala arratsaldeko bostetatik zazpiterria bitarteko ordutegian ludoteka eguzki plazan kokatua dugu eta zerbitzu elebiduna eskaintzen du. Osasun publikoaren alde berriro protestak egingo di eh, dira aste azkenetan. Aste azkenero goizeko 10etan bildu eta aldarrikapenak luzatzeko deia egin dute osasun etxeko langileak murrizketa ekonomikoen aurka baita langileri kopuruan ematen ari diren murrizketen aurka kontzentratzera animatu nahi dituze osasun zerbitzuetako erabiltzaileak. Pasaden aste azkenean bildu ziren lehenengoz. Emakume etorkinei buruz erakusketa kulturgunean izanen da. Gizarte zerbitzuak antolaturiko emakume etorkinei buruzko erakusketa gaurtik aurrera izango dugu ikusgai. Erakusketa horrek hainbat argazki biltzen ditu emakume etorkinen realitateak kislatze asmoz. Ramplona da sobrevivir o vivir del sobre antzeslanaren estrenaldia izanen da. Berrioz hartarra den iluna antzerki, konpainiak katzokoan estrenaturiko obra azari bai. Iruñako antzerki eskolan erakutsi bezala komediak eta Nafarren azken aldiko gertaerak ditu argudio. Obra urriaren amadian eta mairuan berriozaren estrenatuko dute. Obrako zuzendaria den Miguel Goiko etxe handiaren hitzak entzungai. Es una revisión de una obra que hicimos hace años de Ramplona 2016, eh, La siesta de la cultura, eh, incluyendo todos estos temas de, actualidad que han pasado en nuestra tabarra eh, de una manera, pues bueno, sin, hacer sangre personalmente, pero sí una obra crítica, ácida con todo lo que está pasando. Eta Kirolaz mintzatuko gara orain, segidan Berriozarko Futbol Klubaren joan den asteburuko partiden emaitzak entxungai e, eh, regionala mailaren kontra Berriozarren jokatu zuten eta bi eta bat e, irabazi zuen Berriozarko taldeak. Gazte taldea gazte berriaren aurka jokatu zuen antxa ingozelaian eta bertan 0 zerobi irabazi zuten berriozartar gazteak kadeteaka Kamiaren kontra jokatu zuen berriozarren e, eh, amaika eta utz berriozarrentzat. Kadeteak B berriozarko taldeak amaiaren aurka jokatu zuen eta amaiako zelaian jokatutako partida horretan bat eta hiru irabazituzet irabazizuten berriozartarrek. Eta regionaleko eneska kamigoren kontra jokatu zuten e, berdinketa eh, berdinketan geratu zen e, partida hau. Euskaldiaz mintzatzeko unea dugu orain, zer dio iragarpenak, garazi. Goizean lanborra izango degula, zerua odeitzu egongo da ere erdimailako odeiak eta goi odeiak nagusi izango ditugula. Zaparrada txikiak botako ditu bereziki goizaldean eta goizean goiz zenbait lekutan ertainak izateko probabilitate txikia da. Gauean atertu egingo du. Hegoalde ego mendebaldeko haizea oluizia ibiliko da eguerdian ipar mendebaldera aldatuko da eta gauez norabide aldakorrekoa izango dugu haizea temperatura idagokionez minimoak nahikoa jaitsi eta maksimoak gutxi edo nahikoa egoko dira. Eta hau izan da guztia gaurko albistegiari da okionez, informazio gehiago datozen orduetan berriozar irratiaren sintonian, FMko eun.zortzian edo ordu oro interneten, eguzkiplaza.neten.